Brr. Yo hago lo que me da la gana, oíste, lambe bicho. Eh. Uy, Brr. yo estaba encerrado en una celda, celda, por eso no espero que el tiempo cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, está cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, está cabrón ser yo. Ay, tú quieres ser yo, yo lo sé. Que tú puedas, mm, no lo sé. Ay, a mí fue que Dios me bendijo. Mi camino yo lo elijo, como yo quiera. Los reyes de la nueva era la Lamborghini en la cochera. Más de 100 mil en la cadena. Salí para jet directo desde la nevera. La envidia mata el corazón. Sufren de odio con admiración, yeah. Soy el mejor trapero, vivo en mi opinión. A yo mismo hasta me cojo envidia, hasta este cabrón. Demuestra más respeto mi colega, yo no soy Don Omar. llega. Uy, yo estaba preso, pero sonaba en la radio. Ni hice discoteca, fui directo a los estadios. Compararme con Bad es innecesario. Cabrón, nacimos pobres pa' morirnos millonarios. Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, está cabrón ser yo. Vivo, vivo, vivo, vivo, está cabrón ser yo. Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé. Que tú puedas, mm, yo no sé, yo no sé. A mí fue que Dios me bendijo. Que lo mate el me dio. Los reyes de la nueva era. El Lamborghini en la cochera. Yo hago lo que me da la gana cuando quiera. Salí para el directo desde la nevera. Ay, yo me acostumbré a los flashes. Y a darle el piso triple H. Otro flow no creo que lo cache. Yo salgo y ninguno suena son como la H. LeBron James, cabrón, yo juego todas las posiciones. Michael fue tirado pa' atrás nadando en mis millones. Que porque soy el mejor le doy cinco razones. Ey, porque me sale de los cojones. Sonando diferente, ya dime aquí. Tu baby está loca que yo le doy millonaria, dime si estoy facturando. Ey, ustedes son flojas, hasta tuiteando. Se hacen los malotes y después los ves rezando. Pero estos PR, mamá, bicho, desde Bayamón, Orlando. Y dime quién me va a frontear. No, a ti ya me puedo retirar. Alcen su Grammy, le vamos a brindar. Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial. Por eso es que está cabrón soy yo. <laughs> Brr. Yeah, yeah, yeah. la muerte, oíste, cabrón. Hey, Bad Bunny, baby. Ba, ba, ba, ba, ba, Bad Bunny, baby. Ba, ba, ba, Será un humano como nosotros nacen cada 100 años. anual. Yo hago lo que me da la gana, hijo de puta. <laughs> los reyes con los dioses. Oíste, bebecita. La nueva religión. hasta la muerte.